Vivian Itursari, egunon? Egunon. Eskora zerbitzutik berri nagusi bat gaurkoan, segur niz hainitzek deia badakitela zer den? Agian, agian den deiak badakitela, mintzalasai hobiltzen ari Uh, ara, mintzalasai izanen dugu uh, eh, festivala, beraz, irailaren ogoita irutik eh, astrenarekin hasiko dena, um, irailaren ogoita bederatzira, egandean uh, bukatuko dena, aurten ere azken urte hauetan bezara eh, BAB mailako festival bat izanen da. Baiona Angelun eta Biarritzen izanen dira itzordu politak aste osoan. Eta lehen aldikot zaurten uh, eh, instituzio publiko guzien sustengoarekin uh, eh, mintzara saiek kondatzen uh, ahaldu. Eta hori ere uh, berri uh, on, on bat da programa beraz, bizikia aberatsa, uh, eh, astelenarekin hor da uh, gehiago mugimenduan uh, sartzeko, pixka bat uh, Mintzalasai Festivaleko giroan sartzeko, elduentzako deskubritze eta ilerrak izanen dira, ratxean, seietatik goiti, baionan izanen da iosekan budo iniziazioa, biarritzen izan da surf iniziazioa, eta baionan berriz ata yoga iniziazioa, Hala, hori gehiago elduentzat, Gero aste artean izanen da gehiago eh, parada edo goguetarako tarteak eskainak izanen, uh, izanen baitira. Goizian uh, Euskararen presentzia lan munduan mintzaldi batekin, konferentzia batekin, uh, zezein iragaren dena, goizeko amarrak eta erditan, eta ratxean, saietatik goiti, angelun, denan etxean, mintzaldi bat gure aurrak Euskararekin loratzeko giltzak emanen eh, dituenak, beraz dena idekia dena, euskalduna eta eh, euskara ezakiten nahi ere, euskaldunak ere ditena eh, aldira, beti interesgarria baita ikusteko behala nola transmititzen aldan edo bako zeiten alduen bere aujari euskara transmititzeko edo giltza edo tresna batzu emaiteko. Astezkenarekin, beraz, idairaren ogoita bostean, be, aurren eguna izanen da, Kamishibai eh, ikusgarri eder batekin biarritzeko mediatekan goizian, zazpi urtetik goiti. Eh, goizian ere eh, izanen baita musika deskubritzeko parada uh, baiunako uh, MVZ-en, uh, zentruko MVZ-en. Arratxaldean baiunako mm, zentekroa edo xantagurutze mediatekan izaren hautsa ikusgarria izanen da, Mikel Laboaren uh, eh, obra barna bidaiaratzeko aukera emaiten duen ikusgarria, iruak eterditan, eta lauak eterditan biarritzen uh, akuariomaren bizida gidatua euskaraz, ala piskat bidaia egiteko uh, eh, itxaso eta barna. Hori beraz hastezken harako. Eta ostegunarako, osteguna izanen da uh, Europako eguna, Beraz, horren kari eman ditugu hor eh, tailer, eh, eh, desberdinak. Olenik goizian izanen da eskolen arteko topaketa bat, hori biarritzeko eskole, eskola artean. Hor uh, ere Euskaraz gozatzeko eta bizitzeko egun oso bat, tailerak eginez eta elkarren artean Euskaraz diolastuz. Eta uh, arratxean izanen dira, beraz, tailer desberdinak. Izanen da arno, txokolate, tailer bat, uh, e, Bayonan, uh, e, Kazenav eta Pantsika Maitiak hor Arno Desberdinak diastaraziko dituenak, eta biarritzen mm, beste giro bat izanen da, koktel eta pintxoekin. Biak e, bitailerak izanen dira ratxeko seietatik, uh, seiak eta erdietatik goiti, sortziak eta erdiak uh, arte. kultura eta ez tabaidak izanen dira, Euskal Museoan, beraz gauean, gaueko zazpietatik goiti, izanen baita hor eh, Euskara Ipar Euskara Herrian eh, mintzali bat, eh, hor Jean-Claude Herriart, Marie-Andre Urret eta Eneko Bidegainekin. Eta uh, izanen da aske ikusgarria, beraz komedia musikal eder bat, iruneko uh, raso ikasleak emanik, ala beraz familian bada hor komedi musikala la bisiki polit bat deskurritzeko pala eh, da. Uh, eh, ala, mm, denak, uh, denak ongi etorriak dira eta horrek bost euro balio du sartzea, zazpi urtetik goiti. Eta da, beraz, mintzala saieko uh, itzordu ba, bakarra ordaintzen dena, beste guziak uh, baiti da. Eta gero, beraz, haste izango da, eta hor nahiko uh, untsa osatua eta betea izanen dugu. Larumatarekin uh, eh, goizian izanen dira uh, tailerak, buraso artean uh, bizitzeko tailerak, bayonan gehen bat, irakurketa tailerak, altsogaren bila uh, ikusgarria izanen da angelun, hori goizian ere, eta uh, izanen da ere zirkoa uh, familian deskubritzeko, zirko iniziazio bat, denai, uh, denai edekia, buraxoa urrei edo airatxia matxi aurrentzat ere, den dena edekia baita zirkoa. Eta e, Marion Lakuan, hori da aurtengo uh, berrikuntza, berrikuntzaetako bat, uh, e, lak Mari, Marion entzidan izanen baita bifor lasai-lasai bat larumatarekin, usaian pesta beti bakarik bakarrik igandearekin, aurten larumataratxalditik hasiko da. Euskarazko iniziazio handi batekin lauetatik goiti, Bo, Euskaldunak ez dira baita ezpada, e, ez, bait, ez, ez dutze baita burua identifikat, identifikatuko hor e, itzordu hori entzunez, baina trompatzen dira, zenta haien beharra izanen dugu, justuki hor e, gure laguntzeko, iniziazio horren eramaiteko, eta trukak eta bat iteko, diendearekin, hola, Euskara, oai arte Euskara ez dakitenekin, txatzeko e, Euskaldunek ere transmititzea, iztegi bat edo hola, eh, eh, eta momentu goxo bat partekatzeko uh, euskaraz. Adon, lauetatik goiti hori, eta gero kontzertuan, uh, kon, bi konzertu politekin segituko dugu uh, bostak eta erditan unama izanen baita, eta ahatseko zazpiontan montauk. Hala, beraz, larun bat ahatsalde goxo bat, lasai bat, eta euskaraz pasatzeko aukera edera. Eta nola ez, ezakit, aurkeztu behar dudan ere gehiago igamdeko eh, festa eh, edera, marion uh, lakuko uh, mintzalasai festa handi hori. Izanen dira sorpresa uh, anitz eta berrikuntzak ere egun hortan, tikilo bat izanen baita uh, eguarditan. Eta gero, piskat ursaiaz kanpoko ikusgarriak, pailaso, um, mago bat ere izanen da, biarriz den skul koreografia bat, Euh, antzerki bat ere eh, izanen da esklabo alaiak ekin, tailer asko ere aurrentzat, antzerki tailer, uh, marazki tailer, uh, fitness tailer bat izanen da ere, denentzat. Hor, liburuz, liburu, liburuz buru barkatu gurekin izanen dugu ere, aurxokoa animatzeko eta hainbat irakurketa musikarak ere eskaintzeko. Uh, Ibilan botaniko bat egiteko parada izanen da familian, wala. Voilà. Hau den, itzordu guzi horiek uh, eh, mintzalasai.eus webgunean atxemaiten aldira. Seitasun guziekin, animatzaileak ere norri zaren diren agertzen da agendan itzordu bako txean. Eta bada aukera beraz izena maiteko. Ebera, horiek guziak erranik, eh, eskertuko zaitugu, Vivian, eh? Mira esker zuei, eta beraz goita iruti goiti txoiten zaituztegu bai honan angeluntza biarritzen. E, gomita ez duzi bakarrik go, behabeko jender zabaltzen. Ah. Ez ez, bate, bate, ongi etorriak dira, besteak ere, justuki hortako zehazten dut, denak etortzen aldire da bai. Ongi da, be, mire esker eh, Vivian Itursari eta ondoko hilabete arte? Mire esker, arte!